tudo tão de repente que aconteceu. Na internet, no Face, a gente se conheceu. Que coisa louca, e ela é mais louca ainda. Bom, deixa eu explicar a história minha e dessa menina. Umas ideias bacanas de se conversar. Eu entendi ela, ela me entende, difícil explicar. Conversamos um dia pra gente se encontrar. O papo melhor ainda, vou continuar. Foi minutos de conversa e me surpreendi Mas quando rolou um beijo me encantei por ti Fui embora pra casa levando a boa impressão Daquela linda moça que tem um bom coração Daquele Oi. dia em diante não te tirei da memória Agora minha princesa faz parte da minha história. E se fosse dizer tudo que a gente passou, resumiria em ciúmes, tapas e beijo e ah. amor. E se fosse dizer tudo que a gente passou, resumiria em ciúmes, tapas e beijo e amor. Minha dona encrenca, quer estar do seu lado. Me desculpe pelas giras e meu jeitinho largar. Mas fica sabendo que você também não é fácil. Vou parar por aqui, pessoalmente eu acabo. Vou parar por aqui, pessoalmente eu acabo. Olhando nos seus olhos, vou te dizer. Tô na bala por você, você tá na bala por mim. Independente de tudo, tô contigo até o fim. Minha dona encrenca, verdadeira 10 a 10. Demonstrou amor verdadeiro em meios infiéis. Tô Oi. na bala por você, você Oi. tá na bala por mim. Independente de tudo, tô Oi. contigo até o fim. Minha dona encrenca, verdadeira 10 a 10 Mostrou amor verdadeiro em meios infiéis E se fosse dizer tudo que a gente passou Resumiria em ciúmes, tapas e beijo e amor ah. E se fosse dizer tudo que a gente passou Resumiria em ciúmes, tapas e beijo e amor Tô na bala por você, você tá na bala por mim, DP Independente de tudo, tô contigo até o fim. Minha dona encrenca, verdadeira 10 a 10. Custo o amor verdadeiro, é os infiéis. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo.